ԼՂՀ արտգոսնախարարը հանդիպել է Ամերիկայի հայկական համագումարի պատվիրակությանը։ Ավստրալիայի կանաչների կուսակցությունը կառավարությանը կոչ է արել ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Ադրբեջանի գործելավոճը լրջորեն հարցականի տակ է դնում Բաքվի որպես բանակցող կողմի նկատմամբ վստահությունը։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է աշնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհուրդը հանդես է եկել բարեգործական նախաձեռնությամբ։ Կիպրոսի նախագահը հպարտ է կղզու կյանքում հայ համանքի ավանդի համար։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը առաջարկում է վերացնել ոչ ոքի առաջարկելու հնարավորությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Այսօր Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանի նախագահությամբ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Խոսելով 6-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ դրանք հիմնականում վերաբերում են 3 ուղությունների՝ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը եւ դրա կազմում ներկայացված մի շարք օրենքների նախագծեր, օրենքներ, որոնք սահմանված ժամկետներում պետք է համապատասխանեցվեն հանրապետության սահմանադրությանը եւ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Անդրադարձ է կատարվել պետական բյուջեի ընդունման ժամկետացանկին եւ ընդհանցակարգի մադրամասներին։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամուլոցարայությունից, ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովների պատասխանատուները ներկայացրել են համապատասխան հանձնաժողովներում օրենքների նախագծերի քննարկումների արդյունքները եւ լիագումար նիստի օրակարգում դրանք ընդգրկելու եզրակացությունը։ Խորհրդակցության ավարտին Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11-ին ազգային ժողովի հերթական լիագումարն իսկ գումարելու մասին։ Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Արցախի արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը հանդիպել է Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ Կարոլին Մյուգարի եւ կազմակերպության հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Անտոնի Բարսամյանի հետ։ Արցախի արտգործնախարարը ընդգծել է համագումարի գործունեության կարևորությունը ուղղված Միացյալ Նահանգներում համահայկական շահերի հետևողական առաջմղմանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Արցախի եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի միջև փոխգործակցության շրջանակների on-line-ման հերանեկարների վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Մասիս Մայլյանը ներկայացրել է նաև Արցախի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու առաջնահերթությունները, անդրադարձել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացներին։ Ավստրալիայի կանաչների կուսակցությունը ներառել է Արցախի ճանաչումը իր քաղաքական պլատֆորմի ծրագրում։ Կուսակցությունը, որը հաստատել է նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, դարձավ առաջին ոչ հայկական քաղաքական կուսակցություններից մեկը աշխարհում, որը Արցախի հարցում հանդես է եկել սկզբունքային դիրքորոշմամբ։ Ավստրալիայի կանաչների կուսակցությունը նաև կոչ է արել կառավարությանը պաշտոնապես ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի անկախությունը եւ ամնապնդել Ավստրալիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ու նրա ժողովրդի հարաբերությունները։ Ձեր բերված պայմանավորվածությունների կատարումից հրաժարվելու Ադրբեջանի գործելավոճը լրջորեն հարցականի տակ է դնում Բաքվի որպես բանակցող կողմի նկատմամբ վստահությունը։ Այս մասին Հունաստանի արտգոստնախարարությունում իր ելույթի ժամանակ նշել է Հայաստանի արտգոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Իրենց վերջին հայտարարության մեջ համանախագահները հերթական անգամ կոչարեցին ընդունել ԵԱՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցչի թիմի ընդլայնումը եւ ընդգծեցին 2016 թվականին Վեննայի ու Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ ընդունված այլ որոշումների կատարման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը ձևացնում է իբրև թե նախորդ գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները հայկական կողմի առաջ քաշած նախապայմաններ են։ Հայաստանը նախապայմաններ առաջ չի քաշել, սակայն դա չի նշանակում, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չպետք է կատարվեն։ Մասնավորապես ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դժվար է դասել սառեցված հակամարտությունների շարքին։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան վճռական է իր պարտականությունները որպես ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր կատարելու հարցում։ Դիվանագետը շեշտել է, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Երեք սկզբունքները՝ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները բանակցային գործընթացի կենտրոնում են։ Դեսպանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիան ողջունում է Ժնևում նախագահների եւ Վեննայում արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքները եւ սպասում նախարարների հանդիպմանը հաջորդ տարվա սկզբին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում շարունակվում է աշնանացան մշակաբույսերի ցանքսը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Իրքոյանը կազմի աշխատակազմի և վարչության տեղեկանքի 32 համայնքային և պետական պահուստային ֆոնդի ցանկատարածներում կատարվել է 20300 հեկտարեր, իրականացել 20130 հեկտար բան։ Պետական պահուստային ֆոնդի օղակատարածներում իրականացվել է 4700 հեկտարեր, 1365-ի վրա ծանվել է ծորել 3335-ի վրա գարի։ Ինչպես տեղեկացրել են, այս տարվա ամռանը Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից եղավ անհնարարական Շաշատավի շրջանում հացվածիկի ցանկացարածները գերազանցել 23000 հեկտարը։ Մնացած մոտ 3000 հեկտար ցանքը կկատարվի 2018-ի գարնանը։ Կարևորը, որ եղանակային պայմանները լինեն բարենպաստ, եւ օգտագործողը կողմնա բերքա Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամանորի շեմին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհուրդը հանդես է եկել բարեգործական նախաձեռնությամբ, որի հասցեատերը սահմանամերձ մատաղիսի մանուկներն են։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհուրդը որոշել է մատաղիսի երեխաներին ամանորյա հեքիաթ նվիրել, թե ինչու հենց մատաղիսի մանրամասնում է կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահ Սուսաննա Ավշարյանը։ Այնտեղ ապրող յուրաքանչյուր բնակիչ արդեն հերոս է։ Նախորդ տեղեկացանք եւ մանկավարտեզի երեխաների թիվը ճշտեցինք եւ տարական օղակի երեխաների թիվը ճշտեցինք, այսինքն այն տարիքի երեխաների ընդգրկեցինք, ովքեր հավատում են հեքիաթին, նոր դարվա հավատում են ձմեր պապիկին եւ սպասում են։ Կարևորը որ սպասում են։ Այս սպասումը հաշվի առնելով մենք որոշեցինք համագործակցելով Ստեփանագերտի թիվ 2 դպրոցի հետ նրանց համար նախապատրաստել անակնկալ նվերներ։ Ինչպես է է գնահատում ես ակցիայի դաստիարակչական կողմը, որտեղ երբ քաղաքում ապրող երեխան նվեր է պատրաստում սահմանամերձ բնակավայրի իր հասակակցի համար, փաստորեն միայն տարականողանքն է մասնակցում այս միջոցառմանը։ Դա նրանց մոտ նաև մարդկային արժեքներ է զարգացնում։ Միանշանակ այս ակցիան եւ բարոյական, եւ հայրենասիրական, եւ մարդասիրական ակցիա է, որովհետեւ երեխան, որը ապրում է սահմանից հեռու, ոչ վերջը չի պատկերացնում, թե ինչպիսի պայմաններում են ապրում իր հասակակից երեխաները, թե ինչից են նրանք զրկված կամ ինչ առավելություն ունեն այնտեղ ապրող երեխաները։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև այցելել համայնքում ապրող բազմազավակ ընտանիքներին։ Մադաղեսում այս պահին ապրում է 12 բազմազավակ ընտանիք։ 4, 5, 6 երեխաներ այդ ընտանիքներում մեծանում են եւ սա եւս ողջունելի է, հատկապես երբ այնտեղ տեղակայված զորամասի զինվորը ամեն առավոտ տեսնում է մանկապարտեզ գնացող բարիկին, պայուսակը ուսերին, դեպի դպրոց վազող սաներին եւ նա էլ ավելի է պարտավորված զգում պահպանել իրեն վստահված սահմանը։ Մենք կայցել ենք բազմազավակ ընտանիքների, նրանց շնորհավորելու եւ իհարկե մեր սոցիալական աջակցությունը ցուցաբերելու։ Ամանորյա ծրագրի վերջին հանգրվանը կլինի Մատաղիսի զորամասը, որտեղ Արցախի պետական համալսարանի եւ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ուսանողների ջանքերով տեղի կունենա տոնական համերգ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Ադրբեջանում հարյուրավոր անձիկ են ձերբակալվել, ովքեր կասկածվում են իբրև Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցության մեջ։ Ադրբեջանական մամուլում նորմանրամասներ են հրապարակվել Հայաստանի օկտին լրտեսություն իրականացնելու վերաբերյալ մայիսին սկսած սկանդալի գործով։ Աղդամի շրջանում հարյուրավոր մարդիկ են հարցականվել ձերբակալվել եւ հարցակունության են ենթարկվել տասնյակ զինծառայողներ, հովիվ եւ այլ քաղաքացիական անձիկ, որոնք մեղադրվում են պետական դավաճանության մեջ։ Գյուղապետերից մեկը, ով ցանկացել է չհրապարակել իր անունը, նշել է, որ դավաճանության մասին խոսակցությունները արագ են տարածվում։ Պատկերացրեք, որ առավոտյան արտանում եք եւ լսում, որ ձեր հարևաններից շատերը աշխատում են հայերի համար, ու սկսում ես կասկածել բոլորին։ Շատ մարդիկ ձերբակալվեցին, զինվորականներից բացի հովիվներ, տաքսու վարորդներ, նույնիսկ մարմնավաճառներ, ասել է նա։ Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հարինակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում Ռուսաստանի նոր դեսպանի նշանակման շուրջ ստեղծված իրավիճակը դժվար թե հոգուտ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների լինի։ Ռուս պատգամավորը պարզաբանել է, որ 2017 թվականի հուլիսին ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովը նախնական կարգով դիտարկել է Գեորգի Զույևի տեխնացությունը նոր դեսպանի պաշտոնում։ Այսօրվա դրությամբ, որքանով ես եմ հասկանում, այս տեխնացությունը չի դիտարկվում։ Ռուսաստանի նախագահը հավանաբար այլ տեխնացություն կներկայացնի, ասել է Զատուլինը։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը հրաժարվել է տալ Գյորգի Զուևին դեսպան նշանակելու նախնական համաձայնությունը նրա, այսպես ասած, վառ արտահայտված հայամետ դիրքորոշման պատճառով։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը հայտարարել է, որ հպարտ է կղզու քաղաքական, սոցիալական եւ տնտեսական կյանքում հայ համայնքի ավանդի համար։ Կիպրոսի հայերին նվիրված միջոցառմանը ելույթ ունենալով նախագահը հիշեցրել է, որ երկու ժողովուրդները զոհվել են նաև ագրեսորի պատճառով, նշելով, որ իրենք չեն հանձնվել, պայքարել են եւ շարունակում են պայքարել, որպեսզի միջազգային ասպարեզում մեծ արդարության սկզբունքը գերակշռի։ Ահա թե ինչու Կիպրոսը առաջին եվրոպական երկրներից էր, որ ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, եւ մենք միասին դատապարտեցինք այս հանցագործության մեղավորներին, ասել է նա։ Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու համար Միացյալ Նահանգներին քննադատելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարող է գravel ընտրողներին, սակայն դրանով կարող է վնասել Անկարայի առանց այդ էլ փխրուն հարաբերությունները հրեական պետության հետ։ Թեև նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը համընդհանուր դատապարտման առարկա է դարձել, հատկապես մուսուլմանական աշխարհում, Էրդողանը դարձել է ամենախիզախ քննադատը իրեն հատուկ կտրուկ ոչով Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի դեմ մի շարք մեղադրանքներ հնչեցնելով։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը առաջարկում է վերացնել ոչ ոքի առաջարկելու հնարավորությունը։ Անկեղծ ասած, այդ կանոնը արդեն սպառել է իրեն եւ արդեն ժամանակն է արգելել մեր օրերում պարտիան դադարեցնելու վերաբերյալ բանավոր առաջարկը։ Ոչ ոքին նորմալ արդյունք է շախմատում, բայց վատ է, երբ այն հայտնվում է ոչ բնական ճանապարհով։ Հակառակ դեպքում մրցակիցներից մեկը կդիմի ռիսկի, սխալ թույլ կտա, ասել է Լևոն Արոնյանը։ Հայաստանի առաջատար հեծանդորդ Էդգար Ստեփանյանը դեկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին Պորտուգալիայում կմասնակցի հերթական վարկանիշային մրցաշարին։ Ճիշտ է, մրցաշրջանի վերջն է, բայց Էդգարը լավ կարգավիճակում է։ Կարևորը այն է, որ շատ լավ է տրամադրված, ինչպես միշտ մարտական։ Նա կփորձի կարևոր միավորներ վաստակել, ասել է հեծանվորդի ազնական մարզիչ Արմեն Գյոզալյանը հայ հեծանվորդը պայքարում է հաջորդ տարի Նիդերլանդերում կայանալիք աշխարհի առաջնությունում հանդես գալու համար։ Այս գիշեր Իրանի Քերման քաղաքից ոչ հեռու գտնվող Հեջդակ բնակավայրի մերձակայքում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով տուժել է 55 մարդ։ Մի շարք գյուղեր հոսանքազրկվել են, դադարեցվել է ջրամատակարարումը։ Քերման քաղաքի դպրոցներն ու համալսարանները 3 ու այսօր փակ են։ Հիշեցնենք, որ այսօր տեղական ժամանակով ժամը 1:41-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Իրանի Քերման քաղաքից 53 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գրանցվել է 6.1 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգունությունը էպիկենտրոնում կազմել է 8 բալ։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։